Een besalm van David, toe hy gevlug het vir sy soon Absalom. O Heere, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie, Sela. Maar u Heere, is een skuld wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Heere aan en hy verhoor my van sy heilige berg, Sela. Ek het gaan lee en aan die slaap mag raak, Ek het wakker geword, want die Heere ondersteun my. Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense, wat rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Heere, verlos my, my God, want u het al my vijande op die kakebeen geslaan, u het die tande van die godeloose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Heere, laat u seen wees oor u volk, Selah.